Galdera geroz eta handiagoa dela azpimagatu dute Baionako azkurri bankuko laguntzaileek. Aurten ere jenden esku beha jaukanen dute elkarte guziak fornitzeko urtea nekez bukatuko baitute. Jose Iturburu azkurri bankuko laguntzailea entzuten dugu. Pristatiagia, bon, usai emezela, me ikusten du galdia gero gehio jende badula, azteko. Eta beraz, bon, be <laughs> jende keman beha ute eh, inala, usai emano gehio beha ginoke atxulotoki bildu. Zeta, aurten bezala, doi-doi agiatzen gia urtean finitzeat, eta erramer da, ekeinean indugula, amartona bildutuula usaian biltzen ez ditugunak. Hori ikilane doi-doi agiatzakia. Azkurri bankuak ogoita amak elkarte elikatzen ditu urte osoan zehar, Ipar Euskalegian bereziki, hauen bitartez, orotara, 6.600 pertsona lagunduz. marie françoise Louis ere laguntzailea da, haien beharrak zer diren erraiten digu. Beaucoup de proteines, on manque des conserves de poisson, manque euh, bah, du café, euh, des desserts pour les enfants, des compotes, des fruits euh, en boîte aussi, parce que des fois les fruits frais, il n'y en a plus. voilà. Bilketa ostiral eta larun batuntan iraganen bada, Baionako azkurri bankuko eunta hogeita amar laguntzaile egonko rentzat, eguneroko lana da. Les 130 bénévoles au sein de la banque alimentaire avec des rotations parce qu'on est tous retraités, il y a des chauffeurs, des gens qui trient, nous on distribue. Euh. moi par exemple je viens tous les matins, c'est des rotations de 2-3 matinées. Nous venons tous euh, volontairement, on ne compte pas nos heures ni notre temps. Bestelako aktualitatea Baionako Azkurri Bankuarentzat egoitza berri bat ukanen dute Muztojo lauzoan Baionan, elkargoak eramanen ditu obrak eta orte bukera untan hasiko dira.